tofauti na kuuliza katika kipindi kama hiki na hili swali linalijibu kwa sababu ndio la kwanza tu kwamba muulizaji anauliza ni ipi hukumu ya kuweka nyota na mwezi kwenye misikiti hukumu ya nyota na mwezi haina hukumu yoyote hakuna hukumu yoyote katika kuweka nyota na mwezi kwenye msikiti kama vile kuweka peni na taa kwenye msikiti simeleka vizuri kama vile mtu atajenga msikiti alafu kwenye mlango wa msikiti akaweka marumaru au mtu atajenga msikiti alafu eh, akaweka kijialama fulani hivi ni alama na alama yote ya mwezi ni alama walikuwa wakiweka wafalme katika tawala zao wakijenga misikiti kama sikusahau ni daulatu al-Uthmania kati ya daulatu al au Abbasiya lakini hasa Uthmania hawa ndio walikuwa wamekuja na sera hii ya kuweka alama ya nyota na mwezi katika e, misikiti au majengo yao na bendera zao, na hii ni alama tu, kama vile watawala wakaamua kuweka alama yao katika alama za nchi yao, kama vile leo hii kuna bendera za nchi wameweka alama ya upanga, wengine wameweka alama ya mwezi, wengine wameweka alama ya nyota, wengine wameweka mistari ya pundamilia ni alama katika alama ambazo watu wachagua kuweka alama, lakini hazina hazina dalili yoyote wala hazihusiani na suala la ibada za watu wala dini ya watu. Somo letu la leo ni suali la ishirini na tatu. Mwalimu amelipa anwani akisema al alkhasatu al-khassatu fi salati, yani ibada hasa za viungo katika swala anasema qad ishtuhira inda ahli alilmi anna likulli jariha min a'dha'i albadani ubudiyatan khassatan fi salati fama hadhihi alkhawas imeenea kwa wanawachuoni kwamba kila kiungo katika viungo vya mwili wa mwanadamu vina nafasi katika ibada maalum yani vile ibada yake katika swala fama hadhihi alkhawasi basi hizi namna maalum za ibada za viungo ni zipi aljawabu wama tawfiqi illa billah na wala hakuna kuwafikishwa kwangu katika kujibu maswali haya isipokuwa ni kwa msaada wa Allah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibe ni kwake yeye ndo ninamtegemea na marejeo yangu ni kwake au na ninatubia kwake anasema shekhe rahimahullah ta'ala al-aslu fi hadha asili katika jambo hili kwamba viungo vina ibada maalum أن تعلم أن الصلاة المقصود المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله أن تعلم جنب لكوانزا نكجوا أن الصلاة المقصود الأعظم kwamba swala makusudio makubwa zaidi biha katika hiyo swala iqamatu dhikrillah ni kusimamisha jambo la kumtaja Allah makusudio ya swala ni kulidumisha jambo la kumtaja Allah tabaraka wa taala wal khushu'u lahu na kunyenyekea kwake Allah tabaraka wa taala wal khudu' baina yadayhi wal hudur baina yadayhi na kujihudhurisha ukawepo mbele yake fikra zako mawazo yako yakawa ya kuhadhiri kwa Allah tabarak wa taala wa munajatuhu bi ibadatihi na kumuomba Allah kwa kwenye ibada zake wa hadha وهذا المقصود لقلب للقلب اصلا وهذا المقصود للقلب aslan مقصودي haya hasa asili yake ni makusudio ya moyo kwamba moyo unatakiwa uwepo hadhi huyo kama una mashetani kayatoi kweli <clears throat> sawa hapa tusinzii darasani kwa hivyo mtu anatakiwa cha kuegemea mti ahudhurishe moyo wake katika swala na viungo vyake viwe na unyenyekevu na utulivu katika swala waljawarihu kulluha tad'u lahu na viungo sasa vya mwili vyote vinafata ule unyenyekevu wa mwili yani haiwezekani kwamba mwili ukawa haupo au viungo vikaweza kutulia kwenye swala tumeona mtu anatengeneza ana, ana, ana, nguo mara anapandisha suruali eh mara sikia msahau simu mfukoni kama kaiwekaje ashikashika hivi mara unanua yajikuna mara anaangalia peni linapozunguka basi huyu mtu jua kwa ule mzunguko wake jua pia moyo wake haupo shaona eh? kuna baadhi ya watu ukiwatazama wakiwa swali unaweza ukashangaa labda hayuko kwenye swali mara kageuka kulia kageuka kushoto katazama juu kamtazama mtu eh hasa akikuta katika darasa kuna kwenye msikiti kuna ghafla unamwona kabisa kama huyu jamaa hayuko kwenye swala ni mwili tu ndio umesimama pale sasa ile athari ya kutokuwepo kwake ni dalili kwamba moyo wake pia hauna utulivu katika swala yani ile khushui ya kalbi haiko kwa sababu ukitulia moyo vinatulia viungo usipotulia moyo na viungo vitulii kwa sababu moyo ndio markazi kubwa ya viungo vyote idha sadahat salaha jasadu kulla kama alivyosema mtume kwenye hadithi ya Nu'man wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ukitengamaa moyo viungo vyote vyatengamaa ukiharibika moyo mwili wote unafanya viungo vyote vinaharibika tufahamiana vizuri ukimkuta mtu anatukana unastaajabu kiungo kilichoharibika ni mdomo wake au ni moyo kwanza moyo ndio umeharibika mpaka ikawa hawezi kutoa katika mdomo wake isipokuwa matusi kimeleka vizuri mm. kweli viungo vinapenda kupigana maana moyo umeharibika ndio maana mikono pia haina mpaka ya kumpiga mwenzake wala mayabla anasema shekhi ya kwamba wa hadha yatanaqalu al-'abdu ولهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع na hivyo utamuona mja anahama kwenye swala kutoka kwenye kisimamo kwenda kwenye kurukuu wa minhu na kutoka kwenye kurukuu kuinuka kwake ila sujudin kwenda kwenye kusujudu wa minhu ila raf'in na kutoka kwenye kusujudu anainuka kuja katika kukaa baina ya sujuda mbili wa huwa fi dhalika yatanawau min alkhushu'i li rabbi na namna zote hizi huyu mja anakuwa yatanawau anaonyesha namna sawa sawa fil khushu'i li rabbihi katika unyenyekevu wake kwa Mola wake sawa eh? leo unaweza juzi nilipita mahala fulani nikakuta watu wanaabudu sanamu lakini mmoja kaeti kama ndo Bikira Maria mwingine kaeti kama Yesu au Paulo wameshika masalamu fulani hivi wameweka mbele uso wao alafu wale wenzao wako pale sasa wanaimba alafu wapiga magoti hivi wakasujudu afu wakainuka wakapiga magoti wakaanza kuomba sasa nikaujiuliza wale ni watu wenzao wanawaona kabisa na vile walivyovishika visanamu sawa sawa eh? lakini hawa eti sasa si wanaabudu nini bwana kuna balaa hili jamani lakini hii ndio neema ya Uislamu Allah Allah ukiwa na Uislamu unakuwa na akili kama ukiwa una Uislamu ndio Allah akasema wa waman yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa hakuna mtu aliacha mila ibrahim ila mtu mpumbavu sinaeleweka vizuri yani mtu ambaye akili yake haina haina wasawa kufikiria wala uwezo wa kuwaza kwamba hili nalolifanya ni la sawa au sio la sawa kwa hivyo hii zote ni namna za unyenyekevu umesimama mbele ya Mola wako umetulizana umerukuu mbele ya Mola wako ukashika magoti ukatulizana kwa ukasujudu kwa Mola wako ukatulizana simeleka vizuri zote hizi ni alama za unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala وهو في ذلك نعم والقيام بالعبوديته نكuonyesha na kuonyesha kuhudumisha ule uja wa wewe kumwabudu Allah tabaraka wa taala wayatanakalu min halin ila halin namja katika swala anahama kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine wala ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان ولكل ركن لكل نغوزو كتك نغوزو ذا كتك كل نغوزو من أكون نغوزو ذا سوالة من الحكم كوكونا حكمة كوكسانة والأسرار نكون سيريا هل يجوه ما هو أمايو من أعظم مصالح القلب inaonyesha ukubwa na nafasi kubwa zaidi ya kuutengeneza moyo zile ruknu za swala zile nguzo za swala zote kila moja iko na nafasi ya kutengeneza nini moyo kwa upande wake waruhi na kutengeneza roho walimani na kuitengeneza imani ukisimama mbele ya Mola wako umesimama mbele ya Allah wasema wajahatu wajhiya nimeuelekeza uso wangu lilladhi fatara as-samawati wal ard kwa yule aliyeumba mbingu na nini na ardhi waona dua ya ufunguzi wa swala au dua nyingine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib uko mbele ya nani hapo mbele ya Allah tabarak wa taala unaonyesha ule unyenyekevu wako na utulivu wako unasoma Qur'ani maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala Fatiha na sura Allahu akbar unamwadhimisha nani Allah una rukuu subhana rabbiyal azim hapa inatukuzwa nani Allah tabaraka wa taala na wewe umeinamisha kichwa chako na mgongo wako umeukunja eh au subuh al-quddus rabbul malaikati waruhi unamwadhimisha nani hapa Allah Allahumma laka Allah kwa ajili yako nimerukuu sawa so, sawa endelea eh ndo mtihani huo Allahumma lakarakatu eh unajua subhana rabbil azim peke yake tu eti ikikusahaulika hiyo husemi kitu ndio kimesema ni msole mtume eh <laughs> soma la haula wala quwwata illa billah hamjienda nyumbani mmeshasahau adhkar mkienda nyumbani mkaanza kula maharage ya nyumbani mtakumbuka Sila kitu mnakuja hapa kuanza upya tena, au Kwa hivyo mtu anapokuwa amesimama katika kila kipengele au katika kila nguzo, kuna nguzo za swala zinampa shiari, alama kwamba yeye amejielekeza kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana mje anaposimama katika swala amesimama mbele ya Allah. Yaani unaposimama kwenye swala unasimama mbele ya nani? Mbele ya Allah. Basi ona haya kule kugeuka kwako kulia na kushoto. Sawa sawa. Mgambo amesimama mbele ya kapteni wake kwenye gwaride, unamwona anajikuna shughuli ya eh, eh, juu sana. Polisi amesimama mbele ya bosi wake, unamwonaje anavyonyenyekea? Au askari mbele ya kiongozi anawashwa, lakini ajikuni, avumilia tu. Lakini wewe uko mbele ya Allah tabaraka wa taala, Mje anaposimama katika swala amesimama mbele ya Allah. Tumefahamana vizuri na unakuwa karibu sana na Allah tabarak wa taala hakuna sehemu nje yuko karibu na Allah kama katika swala mfahamiana vizuri kwa hivyo mtu swala inafanya salahi ya moyo na swala pia inafanya salahi ya nini marekebisho pia ya nafsi nafsi na moyo tofauti yake nini nafsi iko kwenye moyo sawa nafsi ndio ile roho yako nafsi ndio ile roho yako ambayo kuwepo kwake ndio ule uhai wako na mahala pake inapokuwa imetulia katika moyo pia moyo unapata nini unapata uhai ndio maana utaona katika ibara nyingi wanachuoni wakisema salahul qalbi wan nafs kutengeneza moyo na nafsi hata washairi wakasema asema ya khadimul jasadi e mtumishi wa kiwiliwili si mwanadamu yoyote anatumikia kiwiliwili chake tumbo lipate kula sawa sawa mdomo upate kunywa kinywaji kizuri mwili upate kuvaa nguo si ndio wewe mtumishi wake mwanadamu ni mtumishi wa nini wa kiwiliwili chake ya khadimul jasad kam tashqa li khidmatiha hii mara ngapi unashoka unachoka wewe unalala hoi lakini kwa kuhudumia tumbo lako tu unahudumia mwili tu atatlibu ribha mimma fihi khusran unatafuta faida katika jambo ndani yake kuko na hasara manake kunenepa sana ni hasara au sio na kula sana tunaleta maradhi pia tushaambiwa istaqbil ala ruhi wastaqbil fadaiha sasa utakiwa uhamishi utaratibu huo embo anza kuchoka kwa ajili ya kutengeneza roho yako na uikamilishie fadhila zake fa anta birruhi la biljasadi insani thamani yako wewe ni ile roho yako lakini sio kwa kuwa na kiwiliwili ndio utakuwa mtu hapana tumefahamiana vizuri roho ikatangamaa mwili wote utafanya nini tengamaa na kutengamaa kwa roho yako ndio kutengamaa kwa moyo wako tuko pamoja nadhani kwa hivyo swala inatengeneza pia imani imani yako angalia ukiwa unaswalisha na imamu haraka haraka na kashamaliza unasikiaje ile imani yako inapata kero sio si jamaa kimbilie wapi swala dakika mbili tumshamalize swala gani yani wewe kereka pia afuanza kujiuliza mimi nilipo rukuni nikasema subhana rabbil azim kuingia ya pili jamaa kainuka yeye kasema ngapi huyu yani wewe kutafuta zile hesabu zake pia husipati mtu anakaa tashahudi tahiyatu lillah assalamu alaykum ah, ujamaa kasoma vipi huyu wakati ukisoma ile tashahudi ukimaliza ukamswalia mtume ukimaliza ukasoma dua ya kujilinda na adhabu za kaburi na jahannam na, na fitna za mahya na ma, ma, dajali na mahya wal mamati wanatakiwa pia uombe dua ina maana jamaa hana haja ya kuomba dua ana maana matatizo yote si mnaelewa vizuri kwa hivyo imamu anaposwalisha basi aswalishe swala ni, ni ambayo haitawafanya wale wagonjwa wachoke na wala haitawafanya wale wazima wafanye nini waingie uvivu sasa sala gani sasa hii yani hawa wasikulaumu wala hawa wasikulaumu sala kati kati na kati kuangalia hali za watu na kuja kuangalia kipindi ambacho unawasalisha watu tufahamiana vizuri kwa sababu swala ni katika sehemu ya kukuza imani wasemaji ukiswali swala msikiti umependeza ama katika mahala pa utulivu uko peke yako hakuna ufurugu hakuna fujo alafu ukaswali mahala kuna zogo la watu hapa unaswali pale disco pale wasemaje swala utaswali kwa sababu ni lazima uswali tosi lakini moyo unakasirika kwa nini kwa sababu ile khushuu yako inafanya nini inapotea wanakupotezea mwelekeo wa ibada yako Sheikh anasema walihadha allaqa Allahu al-falaha at-tamma kwa dini hiyo Allah amefungamanisha amewanisha kufungamanisha ule ufaulu uliotimia ala hadha juu ya jambo hili la swala akasemaje subhanahu wa ta'ala fi qawli katika kauli yake kad aflaha almu'minuna kwa hakika wamefaulu waumini waumini ni watu gani katika miongoni mwa sifa zao za kwanza kabisa sifa yao ya kwanza alladhina hum fi salatihim khashi'un ni wale ambao katika swala zao wana unyenyekevu na unakuja mwezi wa kushindana kuswali haraka haraka mwezi wa ramadhani mwezi wazee wetu wanashindana wapi mwezi tarawih au sio watu wasali rakaa 21 alafu wanamaliza baada ya nusu saa au nastaajabu wa jamaa maliza vipi hizo rakaa wakati wao mwenyewe kusali nyumbani kuzimaliza kwake wachukua karibu masaa mawili au saa nzima au sio wenyewe piga nusu saa kwa sababu jamaa kianza na fatiha ile pumzi ya kwanza mpaka wala dhali afa kimeza pia kulu wallah nusu pumzi hiyo shamaliza tayari basi swala haiendi hivyo huyu sheitani anawachezea watu kwa hiyo inaonyesha kwamba mahala pa kwanza pa kutengeneza nafsi na kutengeneza roho zetu na imani zetu ni katika swala tumefahamiana vizuri eh sura al ya kwanza na ya pili wajimau hadha na mkusanyiko wa haya an al'abd fi tadabburi ma yaquluhu atakiwa mja ajitahidi katika kuyazingatia yale anayoyasema uyazingatie yale unayoyasema umesema nini min alqiraati wadhikri wadduaa katika kisomo chake cha Qur'ani na katika kumtaja kwake Allah tabaraka wa taala na katika kuomba kwake dua awe anazingatia anasema nini ufikia mtu akasahau au sio kwa mawazo yaliokuwa mengi mtu amekuwa kaanza kusoma alhamdu anakuja kushtuka kwa Allah <coughs> hivi nimerukua eh hii dalili ya nini moyo wake uko nusu nusu ile hudhuri ile hudhuri yake ya moyo haiko haiko tamma sasa na shaitani pia naye hachezi mbali kukuletea fikra na mawazo atakukumbusha habari mbalimbali na matukio ya siku nzima na akikosa kishindo hapa hata yale matukio ya mwaka jana pia kukukumbusha ibilisi lengo lake akupotezee ile khushu'i katika swala wama yafaluhu min hadhihi tanakulati na pia mtu anatakiwa awe anazingatia haya anayafanya katika kule kuhama kwake vile vihamo vyake kutoka katika kisimamo kwenda katika rukuu kutoka kwenye rukuu kwenda katika itidali kutoka kwenye itidali kwenda katika sida kutoka kwenye sida kuja katika kikao baina ya sijida mbili wa kamalu hadha na ukamilifu wa haya ayabudallaha Allah kaannahu yarahu atakikana amwabudu Allah kana kwamba anamuona huyu hapa ndio Allah yuko mbele yangu na mimi niko simama hapa mbele yake na muabudu kana kwamba ninamuona fa ila miakuwa ala hadha kama atakuwa imani yake haijafikia hatua hiyo ni kijiimani kidogo dogo tu kidhaifu basi istahdara ru'yat Allah lahu ahudhurishe kwamba hapa mimi Allah ananiona ahudhurishe kule kuona kwake na nani kwamba Allah mimi hapa ananiona ninakujikuna kuna, kuna ananiona ninaponyanyua macho juu kuangalia bati la msikiti ananiona ninapogeuka pembeni pia hebu wewe hudhurisha kwamba unaonekana sinaeleka vizuri tayeb وبحسب حصول هذا المقصود na kadri atakapokuwa anapata makusudio haya basi yahsulu taakhiruha kutakuwa kunapelekea taakhiruha kule kuchelewa kwake li'abadin lahu min al-ajr wath-thawabi wal-qabul wal-qurbi min rabbih ma yahsul kutakuwa kunapelekea taakhiruha lil'abdi kule kuchelewa kwa yule mja lahu kwake yeye min alajri kwa yale malipo yake lakini pia wathawabi na thawabu zake walqabuli na kule kukubaliwa kwake kwa ibada yake na ibada zake zingine walqurbi min rabbih na ule ukaribu wake kwa Mola wake ma yahsulu ni kwa kiasi kile kile kitakachokuwa kinapatikana katika unyenyekevu wa ibada yake ya swala yani kadri unyenyekevu katika ibada ya swala utakuwa mkubwa na mazingatio ya yale unayoyasoma katika swala yatakuwa makubwa na dua unazoziomba na dhikri unazozifanya vile mazingatio yako yanavyozidi kuwa makubwa na ndivyo ukaribu wako kwa Allah unafanya nini unapoongezeka na thawabu zako ndio zinavyoongezeka sinaeleweka vizuri walihadha urida fil athari na kwa ajili hiyo imepatikana katika athari athari ni maneno kutoka kwa sahaba na ikiwa athari inaunganishwa kwa mtume basi huwa inatajwa kabisa wa fil athari anin nabii lakini ikitajwa athari peke yake pasina kuegemezwa kwa mtume basi inakuwa inakusudiwa kuishia kwa nani sahaba laysa laka min salatika athari nasema hauna wewe katika swala yako illa ma aqilta minha isipokuwa yale uliyozingatia katika swala yako yani hautakuwa na wenye kulipwa katika swala yako ila kiwango cha yale mazingatio yako uliokuwa nayo katika katika swala yako معناه أثري هي شيخنا anasema Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di lam ajidhu marfu'an sijaipata kuwa ni marfu'u kwa mtume wanasabahu Sheikh al-Islam ila Ibn Abbas na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameinasibisha athari hii kwa Ibn Abbas kwamba ilipokelewa kwa Ibn Abbas fi al-Majmu' al-Fatawa katika Majmu' al-Fatawa juzu ya 15 katika sahifa ya 236 na pia vile vile katika juzu 22 katika safa ya 6 wa fi minhaji sunna pia ameitaja athari hii katika minhaji sunna juzu ya 5 katika safa ya 195 wa tabi'ahu tilmidahu ibn al-qayyim na akamfuatia katika kuizungumza athari hii mwanafunzi wake ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fa dhakarahu an ibn abbas na akaitaja kutoka kwa ibn abbas aidan vile vile fi madarij salikina kwenye kitabu chake madarij salikina juzu ya kwanza sahifa ya 525 Sheikh anasema walam ajiduhu mawsulan an ibn Abbas katika madarij salikina sikuikuta sanadi yake kuwa ni mausula kwenda kwa ibn Abbas kiambiwa sanadi mausula nakumbuka beti za la za, za mustalah hadithi mausula ni hadithi gani mm. chafuta kila ukienda mbele unafuta nyuma au sio kama jembe la kulima vile la trekta mm? sio hivyo mwanafunzi unabaki na kichwa chako kiko wazi umeelewa anasema shekhe ya kwamba maanahu maana yake haya hii athari ni kwamba husulu hadhihi almaqasid aljalila kupata haya makusudio matukufu yatapatikana kwa kadri ya ule uhudhuriaji wako wa moyo na mazingatio yako katika swala wa illa ibrahu dhima kama hakuna mazingatio basi unakuwa umetoa ule mzigo tu ibrahu dhima yake umetoa tu ile dhima kwamba mimi sijaswali umeingia msikitini umeswali lakini hamna kitu shekhi akasema wasawalu tabiati na kule kuondoka ule ufuatiliaji wa haya tahsul biadai jamii lazimati salat ndio unapelekea utekelezaji wa mambo yote yanayolazimu katika swala walakin yatafawatu almu'minuna fi salatihim bihasabi tafawuti tafawuti imanihim lakini unatofautiana waumini katika swala zao kwa namna ya tofauti zao katika imani zao imani kidogo na malipo ya swala kidogo yani kuna watu kwenye swala kila siku wanaondoka na thawabu moja moja tu mshaelewa yani ile kuswali jamaa tu ila yeye mwenyewe alikuwa hayupo kuanzia mwanzo mpaka mwisho hili ni tatizo kubwa na hili ni hasara kubwa sana فهذا anasema shekhe fahadha almaana alladhi dhakartuhu hii ndio maana ambayo nimeitaja wa ashartu ilayhi na nimeiashiria tashtariku fihi jamiu aljawarih aldhahirati walbatina maana ambayo inashiriki katika maana hii maana gani hiyo alkhudu' unyenyekevu unashiriki katika viungo vyote jamiu aljawarih aldhahirati walbatina aldhahira viungo vya dhahiri ndio kama hivi kusoma ni dhahir so sawa kurukuu kusujudu itidali tashahudi ni viumbi ni vitendo vya dhahir sawa sawa ama batina ndule ile hudhuri yako ya moyo na akili yako na fikra zako uzihudhurishe katika katika swala kwa hivyo tujitahidi kutengeneza ibada yetu kwa sababu hakuna ibada mama ya kutengeneza kama swala hakuna ibada mama ya kutengeneza kama nini kama swala swala ikitangamaa na amali zingine zina tangamaa sawa sawa na swala ikiharibika na amali zingine zinaharibika mm. siku moja kuna sahaba mmoja twamalizia tuishie hapa tutakuja kuendelea kesho maanake mlango unaofuatia mrefu sahaba mmoja alienda kumwomba mtume baada ya kuwa ana dhiki sana ya kazi za nyumbani na mkewe mkewe akamshauri kamwambie mtume basi wakija majari wakipatikana wale masuria wale mateka kwenye vita na situpewe mmoja apate kutusaidia hizi kazi za nyumbani zimezidi kuwa nyingi yule bwana akaenda kamuomba mtume hili tuwasi basi wakija nikumbusha kakaa kaa ikapatikana katika misafara ya majeshi wakaletwa watu ambao wametekwa kule vitani ukipewa yule mateka manake anakuwa chini yako ni mfanyakazi wako yule na hatoki kwako mpaka ajikomboe kwa gharama unaotaka wewe ushapata mtaji tayari ngawira hiyo sasa yule bwana walipokuja akaenda kwa mtume kumkumbusha mtume akamwambia mbaki ya wawili hawa sasa chagua kati ya hao wawili ambaye chagulishe mtume akamwambia mchukue huyo hapo nimemuona na swali mtume akamchagulisha akamwambia amchague mchukue huyo hapa nimemuona na swali huyo huyo mwingine sijamuona kuswali sasa yule bwana akamchukua yule anayeswali akaenda naye nyumbani kufika nyumbani mkeo akamuuliza huyu unamchagua wewe ukakuchagulia mtume akaambia kanichagulie mtume <laughs> kuchagulia mtume ilikuwaje hando anambia mimi ninakuchagulisha huyu hapa kwa sababu nimemuona anaswali <laughs> akamwambia kumwelewa mtume maana yake umchukue huyu mwache huru wewe utambiliki mja wako utaweza wapi sasa utaweza wapi hiyo maana ya mtume kwamba wewe umchukue huyu kamwache huru kamiliki mtu anaswali mtu wa Allah huyu yule bwana kabidi amwache huru akakosa sasa sasa mtu anayeswali utampangia saa kusali utamiliki vipi nenda kachungia mbuzi na saa kusali tayari itakuwaje haiwezekani kama subiri nichungia mbuzi yote au subiri swali lazima swali kwanza anataka kimweza kuswali fardhi swali sunna utamzuia utamweza wapi kumiliki mtu anayeswali huwezi kwa yule bwana akamwacha lakini pia tujifundishe kwamba ukitaka kushirikiana na mtu shirikiana na mtu anayeswali ila bahati mbaya sasa hivi kuna watu wanaswali kwa ajili ya kutafutia kazi kuna watu wanaswali kwa ajili ya kutafuta nini kazi yani kwa sababu ya bosi tu bosi anaswali na yeye anaswali bosi akimfukuza kazi na swala kafanya ameacha huu ndio mtihani mkubwa tulikuwa nao katika baadhi ya ndugu zetu waislamu tuishie hapo inshallah jazakum allah khaira barakallahu fikum وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب